บุ๊กทูสี่สิบเอ็ดเจตรดสิตอีเยดันที่ไหน orientacija สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ gde je turistička agencija คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ Imate li kartu grada za mene? จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ Može li se ovde rezervisati hotelska soba? เมืองเก่าอยู่ที่ไหน Gde je stari grad? วิหารอยู่ที่ไหน Gde je katedrala? พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน Gde je muzej? ซื้อสแตมได้ที่ไหน Gde se mogu kupiti poštanske markice? ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน Gde se može kupiti cveće? ซื้อตั๋วได้ที่ไหน Gde se mogu kupiti vozne karte? ท่าเรืออยู่ที่ไหน Gde je luka? ตลาดอยู่ที่ไหน Gde je pijaca? ปราสาทอยู่ที่ไหน Gde je zamak? การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ Kada počinje turistički obilazak? การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ Kada se završava turistička tura? การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ Koliko traje turistička tura? ิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาเยอรมัน Ja želim vodiča koji govori nemački. ดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาอิตาเลียน Ja želim vodiča koji govori italijanski. ดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส Ja želim vodiča koji govori francuski.